Genoi indicas eblan grascorpezzon. Pli cae pli da homoi en la tuta mondo suferas pro tropeso. Esploristoi tial sercis vojoin por povi frue ecconi la riscon pri grascorpezzo ce infanoi, ca ili vere trovis ion ce certa epigenetica profilo. Tropeso cae gras corpezzo farigias tut monda problemo. Esploristoi de la Universitata Clinico de Muncheno tial demandis al si ciel manifestigias epigenetice, precipe la nutrado, ce infanoi. Ili constatis che la grassa masso de infano post tipan epigenetican profilon sur certai genoi. Por la studo, la esploristoi analisis test specimenoin de sango de prescau quarcent infanoi en la agio de quin cae duona iaroi. La knaboi cae knabinoi disponigas sia in datumoin por Europ scala studo, ciu dauras iam de pli oldec iaroi. La infanoi iam ecte la nascigio estas pesatai cae mesuratai ciam de nove, ca per speciala procedo estas el calculata ilia masso de grasso cae de muscoloi. Crome, oni precise demandas ilia ingepatroin kiel la infanoi estas nutratai, cae kiel la nutrado cae la peso de la patrinoi aspectis dum la gravedezzo tio estas grava, char faculois scias, che iam tie ocasas la unuae directo shaltoi por posta gras corpezzo de la idoi. Sur base de epigenetico, la esploristoi analisis la sangon de la infanoi per speciala alt technologia procedo, cae registris pli ol quarcent mil locoin de metilizado en la genaro. Per excitoi el la medio, certae chemiae moleculoi algluigas alla dono A, autamen ne. Tiui metil gruppoi pendas quasau kiel flagoi sur la genoi, cae povas enschalti, cae elschalti tiuin genoin. Montrigis che metilisas chemo cedec tri el starai locoi indicas pri la masso da grasso. Tiui loco tiel eble iu tage povus servi kiel marciloi por ecconi coni frutempe infanoin, kiui cun certa probablezzo povus farigi tropezai. Esperas epidemiologo en infana hospitalo en Munceno. La dectu locoi trovigas sur au apud genoi kiui asociigas cun la metabolo de grasso cae sucero. Niae el trovoi, daurigas la esploristo, subtenas teson lau kiu la posta grandezo de la corpo, cae la peso, estas programatai epigenetike, jam dum fruai vivoiaroi. Set char metilisae schemoi estas varieblai, ili povas shangigi de nove, per bona cae equilibrita nutrado. Tio estas la bona novaggio. Do gras corpezzo ne estas ne influebla sorto, sed eblas eviti gin per correcto de la vivo stilo. Tio tamen postulas conscion pri la minazzo, cae la desiron eviti tropezon cae gras corpezzon se in familio jam la ge i suferas pro gras corpezzo i li ne capablos educi sia in infano in al plisana vivo stilo cae la lerneoi pobas influition nur iomete